Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Rujan je 1942. godine. Jan Karski, 28 godina star borac poljskog pokreta otpora, čeka na odlazak za Veliku Britaniju. Karski je školovani topnički časnik. Na sveučilištu u Lovovu diplomirao je pravo. Karijeru je uoči izbijanja drugog svjetskog rata počeo u poljskoj diplomatskoj službi. Njemački napad na Poljsku dočekao je u vojsci. Njemačka je napala Poljsku 1. rujna 1939. 17. rujna s istoka Poljsku je napala Crvena armija. Jedinicu u kojoj je služio Karski zarobila je Crvena armija. Karski se predstavio kao obični vojnik podrijetlom iz radničke obitelji iz Lodja. Većina časnika poput njega bit će pogubljeni od NKVD-a, Sovjetske tajne policije i Crvene armije. Njega su pak poslali u rodni lođ, koji je sada bio pod njemačkom okupacijom. Završio u njemačkom logoru za ratne zarobljenike u Radomu. Kada su ga namjeravali prebaciti u drugi logor, Karski je skočio iz vlaka i pobjegao. Došao je do Varšave i uključio se u poljski pokret otpora. Brzo se istaknuo pouzdanošću, fotografskim pamćenjem i sposobnošću prikupljanja podataka. Bio je idealan za osobu koja će saveznike izvještavati onome što se događa u okupiranoj Poljskoj. U siječnju 1940. preko Karpata i Slovačke otišao je za Francusku kako bi izvijestio poljsku vladu u izbjeglištu. Vlada je bila tako impresionirana Karskim da ga je poslala u Poljsku sa zadatkom da radi na ujedinjenju skupina koje su se borile protiv njemačkih okupacijskih snaga. U lipnju Karski se trebao vratiti u Francusku, ali uhvatio ga je gestapo i mučio. U strahu da će odati drugove, Karski je prerezao vene na ruci. Završio je u bolnici, ali je pobjegao iz nje skokom kroz prozor. U ljeto 1942. poljski pokret otpora počeo ga je ponovno spremati za put, ovoga puta u London. Ali prije nego što će krenuti, on je dobio zadatak da tajno uđe u Varšavski geto. Pokret otpora imao je dojavu da je u lipnju iz geta u logoru Treblinku počelo slanje vlakova punih židova. Karski je potajno ušao u Varšavski geto. Tamo su ga čekala dvojica članova židovskog pokreta otpora. Jan Karski u svojoj autobiografiji, objavljenoj pod naslovom Priča o tajnom stanju, moj izvještaj svijetu, ovako piše o prvom susretu s tom dvojicom. Prva stvar koja mi je postala jasna dok sam razgovarao u tišini zatamljenih predgrađa Varšave bila je potpuno beznađe njihova položaja. Za njih, za patnje poljskih židova, ovo je bio smak svijeta. Nije bilo mogućeg izlaska za njih i njihove. Vi ste Poljaci sretni, počeo je jedan od njih. Vi također patite. Mnogi od vas umiru, ali barem vaša nacija nastavlja živjeti. Nakon rata u Poljskoj ona će uskrsnuti. Vaši će gradovi biti obnovljeni i vaše će rane polako zarasti. Iz ovog oceana suza, boli, bijesa i poniženja vaša će se zemlja ponovno uzdignuti, ali poljskih židova više neće biti. Oni će biti mrtvi. Hitler će izgubiti svoj rat protiv ljudskosti, pravde i dobra, ali pobjedit će u svom ratu s poljskim židovima. Bila je to noć, noćne more. Sjedio sam na starom, klimavom naslonjaču, koji je za jednu nogu imao cigle poslagane jedna na drugu. Nisam se micao zbog straha da ne padne ili ne znam, možda zbog toga što sam se smrznuo od užasa od onoga što sam čuo. Karski je dva puta potajno ušao u Varšavski geto. Kako je napisao u autobiografiji, vidio je glad, jad, osjetio strašan smrad raspadajućih tijela, čuo za pomaganje umiruće djece i očajničke krikove ljudi koji su se borili za život. Do odlaska u London vidjet će još gore stvari. Nakon drugog posjeta Varšavskom getu, pripadnici židovskog pokreta otpora organizirali su put u jedno od mjesta u koje su odvođeni oni koji su preživjeli Varšavski geto. Karski je trebao otići u Belzec. Belzec je bio jedan od logora sagrađenih isključivo za ubijanje židova. Ubijanje je bilo dio operacije Reinhardt. Karski se prerušio u jednog od ukrajinskih stražara. Stražari unovačeni u pribaltičkim državama i Ukrajini pomagali su SS-u u ubijanju židova. Karski je uspio ući u izbjeg. Ljubicu Lubelsku, jedan od dva aneksa logora za istrebljenje u Belzecu, u koji su stizali židovi iz Poljske i onda upućivani u sami Belzec na ubijanje. vašavski geto bio je strašan, izbica Lubelska bila je još strašnija. Karski piše. Bio je na velikoj ravnoj ravnici i zauzimao je površinu nešto veću od kvadratnog kilometra. Bio je sa svih strana okružen impresivnom ogradom od bodljikave žice, visokom skoro dva metra i u dobrom stanju. Unutar ograde, na udaljenosti od 15 metara, stajali su stražari, držeći puške s bajunetama, spremne za upotrebu. Izvana oko ograde stalno su kružili pripadnici milicije. Logor je imao nekoliko malenih šupa ili baraka. Ostatak je potpuno bio pokriven gustom, pulsirajućom, glasnom ljudskom masom. Izgladnjela, smrdljiva, gestikulirajuća, luda ljudska bića u stalnom nervoznom kretanju. Kroz njih, probijajući se ako je bilo potrebno svojim puškama, hodali su njemački policajci i pripadnici milicije. Hodali su u tišini, njihova lica s izrazom dosade, ravnodušni. Imali su umoran, mut apsolutno odvratan izgled ljudi koji obavljaju rutinski zamoran posao. Ukrajinac je slijedio moj pogled s interesom osobe koja gleda kakav je utisak njegov dom ostavio na posjetitelja. Požurio me prosvijetliti. To je vlak na koji će ih ukrcati. Vidjet ćeš sve. Operacija Reinhard nazvana je prema Reinhardu Heidrichu, čelniku glavnog ureda za sigurnost Rajha, protektoru Češke i Moravske i ključnom čovjeku za organizaciju uništenja židova u Europi. Heidrich je u svibnju 1942. umro nakon što su ga češki borci pokreta otpora teško ranili u atentatu u Pragu. Operaciju Reinhard vodio je SS brigade Führer Odilo Globočnik. Njezin cilj je bilo uništenje židova u generalnom guvernmanu, kako su nacisti nazivali dio Poljske koji nije bio izravno pripojen Njemačkoj. Karski se uspio probiti u jedan od dva vanjska logora Belzeca. Karski u svojoj autobiografiji piše. Židovska masa vibrirala je, tresla i kretala amo tamo kao da je ujedinjena u jednom ludom ritmičnom transu. Mahali su rukama, vikali, svađali se, psovali i pljuvali jedni na druge. Glade, žeđ i iscrpljenost izludila ih je. Rečeno mi je da su obično ostavljeni u logoru tri ili četiri dana bez kapi vode ili hrane. Svi su bili bivši stanovnici Varšavskog geta. Kaos, bijeda, užas, svega toga jednostavno su neopisivi. Posuda je bio zagušujući smrad znoja, prljavštine, propadanja, vlažne slame i izmeta. Da dođemo do našeg položaja morali smo se progurati kroz tu masu. Bila je to strašna muka. Morao sam gurati nogu za nogom kroz gomilu i prekoračivati preko udova onih koji su ležali po Bilo je to kao da se probijam kroz masu čiste smrti i raspadanja, koja je bila još užasnija zbog njezina agonizirajućeg pulsiranja. Karski i njegov pratitelj došli su do mjesta zbog kojeg je i postojala izbica Lubelska, platforme za ukrcaj na stočne vagone. Karski piše da se prema vojnim pravilima u stočni vagon moglo ukrcati 8 konja ili 40 vojnika. Pripadnici SS-a i milicije koja im je pomagala ugurali bi u njih između 120 i 130 židova. SS-ovci su vikali zapovjedi i spaljivani su hici u zrak ili u masu kako bi se ona natjerala u te vagone. Dva su vagona bila pretrpana do pucanja gusto zbijenim ljudskim mesom, potpuno hermetički zatvoreni. Sve se to dogodilo dok je cijeli logor odzvanjao zastrašujućim zvukom u kojem su se odvratna stenjanja i jeca i miješali s hicima, psovkama i zapovjedima. Nije to bilo sve. Znam da mi mnogi ljudi neće vjerovati, da neće biti u mogućnosti vjerovati mi, da će misliti da pretjerujem ili izmišljam, ali vidio sam to i ne pretjerujem i ne izmišljam. Pod vagona bio je prekriven gustim bijelim prahom. Bilo je to živo vapno. Ono je jednostavno negašeno vapno ili kalcijev oksid koji je dehidriran. Svatko tko je vidio kako se miješa cement zna što se događa kada se vapno zalije vodom. Mješavina ključa i dimi se dok se prah miješa s vodom i stvara veliku količinu topline. Ovdje vapno imalo dvostruku ulogu u nacističkoj ekonomiji brutalnosti. Vlažno meso koje dođe u dodir s vapnom gubi vlagu i gori. Putnici u vagonima doslovno bi uskoro bili spaljeni do smrti kada bi meso nestalo s kostiju. Tako bi židovi doslovno umrli u agoniji, ispunjavajući obećanje koje je Himmler dao u skladu s voljom Führera u Varšavi 1942. Vapno bi spriječilo i da se iz raspadajućih tijela širi bolest. Bilo je to učinkovito i jeftino. Trebalo je tri sata da se napuni cijeli vlak ponavljanjem sve procedure. Bio je sumrak kada je bilo napunjeno svih 46 vagona. Dok su se ukrcavali vagoni, njemački stražari obilazili su logor i ubijali one koji su još ležali i davali znakove života. Kada su vagoni ukrcani, krenuli bi prema Belzecu. Karski je u pratnji stražara izašao iz logora, proveo mučnu noć i onda se ukrcao na vlak za Varšavu. Pri odlaska za Veliku Britaniju otišao je na misu. Karski je bio katolik. U London je krenuo u rujnu 1942. Tamo je preko Berlina, Francuske i Španjolske stigao u listopadu. On je trebao vladu u izbjeglištu izvijestiti o događajima u pokretu otpora, ali sada je odlučio da mu je glavni zadatak dati izvještaj o ubijanju židova u Poljskoj. Karski je imao i fotografsko pamćenje, ali se nije pouzdao samo u njega. Sa sobom je u ključu nosio na stotine dokumenata snimljenih na mikrofilm. To da nacistička Njemačka masovno ubija židove nije bila tajna. Bund, opći židovski radnički savez, osnovan 1897. godine, već je izvijestio o masovnim ubijanjima židova na istoku Europe. U proljeće te 1942. poljska vlada u izbjeglištu britansku vladu i BBC obavijestila je da se u Poljskoj događa masovno ubojstvo kako još nije viđeno u povijesti svijeta. U kolovozu 1941. britanski premijer Winston Churchill u govoru na BBC-u izjavio je da je cijela Europa pregažena mehaničkim oružjem i barbarskim bijesom nacista i da dok njihove vojske napreduju, cijela se područja istrebljuju. I nadodao je, nalazimo se u prisutnosti zločina bez imena. Kada je Jan Karski došao u London, počeo je govoriti o onome što je vidio u Varšavskom getu i u Belzecu. Susrao se i s funkcionarima Bunda u Londonu, Ignacijem Schwarzbartom i Šmulom Zvigelbojmom, koji je nakon što je čuo Karskog na BBC-u izjavio bila bi sramota nastaviti živjeti, pripadati ljudskoj rasi, ako se ne poduzmu koraci da se zaustavi najveći zločin u povijesti. Zločinu bez imena, o kojemu je sada svjedočio Karski, jedan će drugi bivši stanovnik Poljske, židov koji se zbog nacističke agresije sklonio u Sjedinjene američke države, dati ime. Ime tog čovjeka je Rafael Lemkin, te 1942. kada će Karski vidjeti užas Varšavskog geta i Belzeca, Lemkin će tom užasu dati ime. Genocid. U sljedeće dvije povijesti četvrtkom govorit ćemo o genocidu. Naši sugovornik profesor dr. Žarko Puhovski. Pa najprej imamo glasovici citati Šekspira, koji baš nije međunarodni pravnik, ali je tu indikativan. Bili ruža tako mirišala da se ružom ne zove. Drugim rečima, nije se ništa bitno dogodilo s terminom, ali je tehničko pravno gledano, emocionalno čak kako se pokazalo, u smislu javnog konteksta i rasprave, u smislu čak javne psihologije, odnosno pučke psihologije, postalo jednostavnije kad je to nešto dobilo ime. Čovjek koji sa svime time počeo e, je zapravo najprije koristio termin barbarstvo. On je u 30. godinama kao mladi poljski pravnik žitovskog podrijetla, zvao se Rafael, odnosno zapravo izvorno Rafal Lemkin, napisao jedan tekst o zločinu barbarstva. Onda su ga, kako piše u jednom, jednoj bilješci o sebi, neki kolege upozorili da je barbarstvo iz grčke tradicije imalo drugo značenje, da je to zapravo bio pogran termin koji su e, grčki vojnici, i političari nametali onima protiv koji su se borili, oj barbaroj, i da je to izvorno značilo mucavci, dakle oni koji ne govore, kao što se kod nas, eto, nježno jedan narod naziva Njemcima kao oni koji su Njemi jer ne govore naravno jedini normalni jezik, to je naš. Pa je pokušao naći nešto što bi bilo neutralno, da u tu čudnu konstrukciju genocid Slušao sam davno, davno Adorna koji se uvijek skandalizirao na time da se grčke i latinske riječi skupa amalgamiraju, pa je govorio, zamislimo automobil. Pa kako to može biti? Pa to je nepristojno, prostački i tako dalje, ali tako su termini ušli. Genocid ima taj gens, genus grčki, ima ovo cid od ubijanja latinski i to je ušlo kao što smo imali patricid i tiranicid i tako dalje, svi ti termini su se već ranije vrtili, doduše nisu imali taj skok iz jezika u jezik, ali njemu se činilo da treba naglasiti ubijanje ljudi po rodu. I to nije imalo puno efekta dok on zapravo kao aktivist nakon drugog svjetskog rata nije godinama tvrdoglavo radio na tomu da se termin prihvatio. On je to najprije pokušao činiti kao jedan od eksperata koje je konzultirala takozvana londonska grupa koja je pripremala njubreško suđenje, ali se njima to isto čino malo pretjerani i oni su tada se uglavnom bavili ovako jednom, ne sasvim možda lošom formulacijom, najteži oblik kršenja međunarodnog prava. 1948. godine onda došlo toga da su Ujedinjene nacije pripremile i prihvatile tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, gdje je to sad ušlo u optice, postalo sastavnim dijelom međunarodnog prava. Uspod je interesantno da je e, Lemkin, koji tu više nije imao puno utjecaja, se u Ujedinjenim nacijama ipak radi prije svega o diplomatima, bilo je jako malo diplomatkinja tada koje o tom odlučuju, on je pokušao tvrditi da je to nepotrebno govoriti, da je redundantno govoriti zločin genocid, jer genocid je zločin. Oni smatra da treba biti konvencija o i kažnjavanju genocida, točka. Međutim, taj zločin je bio u igri da bi se naglasio taj kazneno-pravni aspekt, kod pravnika to uvijek ima drugu konsekvenciju, i on je kao takav na koncu prihvaćen. Rafael Lemkin rođen je 24. lipnja 1900. u židovskoj obitelji seljaka zakupaca koji su govorili poljski. Njegovo imanje bilo je pored sela Bezvodene koje je pak 80 km udaljeno od grada Bjalistoka. Tada je taj grad bio u sastavu carske Rusije, danas je on dio Bjelorusije. Židovsko stanovništvo u carskoj Rusiji često je bilo izloženo pogromima. Pogrom je ruska riječ i znači uništenje. Prijetnja pogromom stalno je visjela nad glavom njegove obitelji. U svojoj autobiografiji Lemkin će napisati da njegov rad na tome da se zabrani genocid ima korijene u strahu od pogroma. Lemkin je preživio dva. Prvi je počeo 1903. dok je on još bio dijete, drugi je počeo 1919. u vrijeme građanskog rata u Rusiji koji je izbio nakon oktobarske revolucije. Samantha Power u knjizi Problem iz pakla, Amerika i doba genocida piše. Tema pokolja imala je nesretnu važnost za njega koji je rastao u području Bjalistoka. Godine 1906. nekih 70 židovo ubijeno je i 90 ih je teško ozlijeđeno u lokalnim pogromima. Lemken je čuo da svjetina otvara trbuhe svojih žrtava i puni ih perjem iz jastuka u grotesnom ritualu nakazivanja Strahovao je da će mit da židovi vole mljeti mlade kršćanske dječake za maces, beskvasni kruh, dovesti do još većeg ubijanja. Imanje Lemkinovih uništeno je u Prvom svjetskom ratu. Njemačka vojska otala je urodi konje, njegov brat Samuel umre od pothranjenosti i upale pluće dok se skrivao u šumi. Lemkin je uspio završiti gimnaziju u Bjalistoku i upisati pravo na sveučilištu u Krakovu, ali brzo se premjestio na puno liberalnije sveučilište u Lovovu. Doktorirao je pravo 1926. Nakon toga objavio je prvu svoju knjigu, Kaznano pravo u Sovjetskim republikama. Nakon je opet i uslijedila druga knjiga, kazneno pravo u Sovjetskoj Rusiji, za koji je pregovor napisao predsjednik Poljskog parlamenta i pravnik Vaclav Makovski. 27 godina postao je tajnik prizivnog suda u Varšavi, povremeno je predavao pravo na sveučilištu u Lovovu. Brzo je postao zamjenik javnog tužitelja u Varšavi, imao je dara za jezike. Do tada je naučio njemački, ruski, francuski, talijanski, hebrejski, jidiš i počeo studirati filologiju. Plan mu je bio da nauči i arapski sanskrt. Godine 1933. pripremio je veliki veliki rad koji je trebao biti predstavljen na petoj konferenciji za unifikaciju kaznenog prava u Madridu. Samantha Power piše. Godine 1929. počeo je raditi na nacrtu međunarodnog prava koje bi obvezalo njegovo i druge vlade da zaustave ciljano uništenje etničkih, nacionalnih i vjerskih skupina. Nacrt tog zakona sam uvjereni Lemkin htio je predstaviti svojim kolegama iz pravne struke u Madridu 1933. Lemkin je smatrao da se mora očuvati i fizička i kulturna egzistencija skupina i on je konferenciji u Madridu predao nacrt zakona koji bi zabranio dvije povezane prakse, barbarstvo i vandalizam. Barbarstvo je definirao kao unaprijed smišljeno uništenje nacionalnih, rasnih, vjerskih i društvenih kolektiva. Vandalstvo je klasificirao kao uništenje dijela umjetnosti i kulture, koja su izraz posebnog genija tih kolektiva. Kažnjavanje tih dviju praksi, uništenja skupina i razaranja njihova kulturnog i intelektualnog života, zaokupit će ga sljedeća tri desetljeća. Lemkin nije mogao otići u Madrid kako bi predstavio svoj rad. Odlazak je zabranio poljski ministar vanjskih poslova Jozef Beck, koji se nije htio zamjeriti novom kancelaru Njemačke Adolfu Hitleru. Kada je u Madridu pročitan Lemkinov rad, iz konferencijske sale izašli su predsjednik Njemačkog vrhovnog suda i predsjednik Berlinskog sveučilišta. Oni su izašli iz dvorane jer bi prema tom nacrtu međunarodnog prava zbog barbarstva i vandalizma mogao odgovarati tek izabrani novi kancelar Njemačke, Adolf Hitler. Od prihvaćanja Lemkinovog nacrta kažnjavanja barbarizma i vandalizma neće biti ništa. On je sam napisao da je većina sudionika te konferencije njegov prijedlog polila hladnom vodom. Još će jedno desetljeće morati proći prije nego što se ozbiljno počne razmatrati njegov prijedlog. Do tada je svijet već bio u najgorem ratu u povijesti. Ali ono što je ovdje interesantno i u stanovitom smislu reći pogubno za praksu pozivanja na genocid, odnosno osuđivanja genocida, je stroje. Prvo, termin je uveden nakon što se dogodilo ono što je navelo i samo Klemkinja, onda i druge teoretike, pa onda i diplomate da prihvate termin, dakle nakon holokausta Shoa ili kako je što zvali. Drugo, on se dogodio nakon što, toga što su se stoljećima takve stvari događaju. Dakle, ne samo u 20. stoljeću. Mi smo u 20. stoljeću imali u današnjim terminima nedvojbeni masovni genocid na, na, na štetu Armenaca, Otomanskog carstva i genocid u drugom svjetskom ratu, to više manje nije sporno. To se sve dogodilo prije usvajanja deklaracije, odnosno konvencije, a pod stare dane, godinu dvije prije smrti, tobene koje je proveo u siromaštu, Lemkin je u New Yorku pokušao dovršiti ogromnu trotomna je trebala biti knjiga o povijesti genocida, gdje je pokušao od prastarih vremena, dakle barem od Grka nadalje, sudeći po zapisima koji su sačuvani, pokazati da je genocid nešto što je od uvijek postojalo, ali kao i ta ruža je dobio neki smisao u javnoj svijesti, recimo to tako, upravo samim terminom. I dakle, bio je prvi element to što se zove genocidno događalo i u ovom stoljeću i drugim stoljećima prije nego što je konvencija svojena pa je termin postao sastavljen dijelom međunarodnog prava, pa nije bilo nikakvih presuda. Drugi je problem u tomu što je Lemkin to formulirao u osnovi tako da se odnosi na etničke, e, rasne i vjerske skupine. A treba imati na umu da uglavnom u društvu postoje dva tipa skupina ili grupa po članstvu i po podrijetlu. Skupine po članstvu su one koje mogu ući, izaći, mogu biti član stranke, izaći iz stranke, mogu biti član sindikata, izaći iz sindikata i tako dalje. U načelu se smatra da odrednice kao što su nacija, rod, rasa i tako dalje su zadane rođenjem. Danas ni to ni izdaleka nije opće prihvaćeno kao nedvojbena činjenica, ali dalje se odnosi na 99,9% stanovništva, pa se čovjek može govoriti o tim zajednicama po podrijetlu i time što je genocid rezervirao za zločine nad zajednicama po podrijetlu, Lemkin je, hoćeš nećeš, apsolvirao drugu stranu zločina 20. stoljeća, odnosno na neki način dao imunitet sovjetskim zločinima, koji su također djelomično bili etničke naravi. On je sam, Lemkin je poslije napisao jedan tekst 53. godine o holodomoru, dakle o zločinu nad Ukrajincima i Ukrajinkama, ali je značajan dio i veći dio tih zločina sovjetskog tipa totalitarizma bio tomu što se ubijalo ljude zbog uvjerenja i pripadnosti, odnosno nepripadnosti, odnosno dvojbenoj pripadnosti nekim skupinama koje nisu bile ovog tipa zajednica podrijetla. Lemkinu je njegov nacrt novog međunarodnog prava brzo donio nevolje. 25. listopada 1933. gazeta Varšavska, utjecajni i otvoreno antisemitski dnevnik, objavio tekst protiv njegovog rada. Optužen je da štiti židovsku rasu, a ne poljsku naciju. Ni ministar Beck nije popuštao. Lemki nije mogao dobiti putovnicu kako bi u inozemstvu predstavio svoj rad. Tada je Poljska s nacističkom Njemačkom dogovarala sporazum o nenapadanju i Beck nije htio razljutiti nacističke vlasti. Ubrzo nakon toga Lemkin je otpušten s posla tužitelja. Za život je sada zarađivao privatnom praksom i povremenim predavanjima. Ali nastavio je pisati utjecajne knjige iz prava. S vremenom je dobio i pravo putovanja u inozemstvu. Na tim je putovanjima držao predavanja o svom nacrtu novog međunarodnog prava. Događaje u Europi davali su mu za pravo. Samantha Power piše. Lemkin još uvijek nije dovodio u pitanje suvislost svoje strategije. Povijest volio je reći puno je pametnija od pravnika i državnika. Zločin barbarstva ponavlja se sa skoro biološkom redovitošću. Ali Lemkin vidio da će ljudi koji žive u doba mira očito teško saslušati, a kamoli se obazirati na upozorenja na pravovremenu akciju. Mogućnost užasa činila se predalekom, pomisao na urotu za uništenje skupine pre nečovječnom i sudbina ranjivih skupina bila je daleko od interesa drugih. Do trenutka kada će se počiniti zločini bit će prekasno da ih zainteresirane države spriječe ili odvrate od njih. Države će se zauvijek nositi s posljedicama genocida, nesposobne da vide ili nevoljne da djeluju na vrijeme kako bi ga spriječile. Ali Lemkin nije odustajao. Sljedećih nekoliko godina na pravnim konferencijama u Budimpešti, Kopenhagenu, Parizu, Amsterdamu i Kairu, Lemkin bi ustajao u savršeno uglačenom odijelu i govorio na sjajnom francuskom o hitnosti njegova prijedloga. Lemkin nije bio jedini europjanin koji je učio iz prošlosti. To je radio i Hitler. Šest godina nakon Madridske konferencije Hitler se sastao s zapovjednicima i održao zloglasno predavanje o središnjoj pouci prošlosti. Pobjednici pišu povijesne knjige, tada je objavio, svjesno i lako je Džingis Khan poslao tisuće žena i djece u smrt. Povijest ga vidi samo kao utemeljitelja države. Cilj rata nije da se dosegnu konačne granice, već da se neprijatelj fizički uništi. Tim ćemo načinom dobiti vitalni životni prostor koji trebamo. Tko danas govori o pokolju Armenaca? Jedan dana kasnije, 1. rujna 1939. nacisti su počeli invaziju na Poljsku. Šest dana nakon početka rata Lemkin je otišao na željezničku postaju odjeveno u ljetno odijelo samo sa priborom za brijanje i ukrcao se na vlak za istok. Njemačka Luftwaffe bombardirala je vlak i zapalila ga On se sa stotinama izbjeglica skrivao u šumi. Vidio je njemačke bombardere kako gađaju vlakove pune izbjeglica. Tri njegova suputnika ubijena su u jednom zračnom napadu. Lemkin je, kako je napisao, živio u zajednici nomada. Tako je nazvao skupine izbjeglica koje su bježale od njemačkih napada zaustavio se tek u studenom 1939. u dijelu Poljske koji je okupirao Sovjetski savez. Nekoliko je dana proveo u kući pobožne židovske obitelji. Samantha Power piše. Tamo, usprkos toplini i velikodušnosti domaćina, Lemkin je bio frustriran njihovom pasivnošću i građenjem kula u zraku. Nema ništa novog u patnji židova, posebno u vrijeme rata. Inzistirao je muškarac kuće, pekar. Glavna stvar za židova je da se ne uzbudi i da nadživi svoje neprijatelje. Židov mora čekati i moliti. Svemoćni će mu pomoći. On uvijek pomaže. Lemkin je upitao čovjeka je li on ikad čuo za Mein Kampf. Lemkin se probio do oca i majke koji su živjeli u Volkovisku. Njegov brat Elias došao je živjeti blizu roditelja sa ženom i djecom. Lemkin je pokušavao roditelje, brata i njegovu obitelj uvjeriti da je vrijeme da se ode, da je on preko svog dobrog znanca i poštovatelja njegovog dijela ministra pravde Švedske zatražio azil. Majka, otac i brat nisu htjeli otići. Lemkinov otac i majka bit će ubijeni u Treblinki. Brata i njegovu obitelj spasit će odluka da posjete ženinu obitelj koja je bila dalje na istoku. Lemkin se sklonio u Baltičke države u veljači 1940. otišao je za neutralnu Švedsku. Tamo ga je čekala viza za Belgiju. Nju mu je osigurao Adrian Carton de Viart, bivši predsjednik Lige naroda. Plan je bio da preko Belgije dođe u Sjedine države. Tamo ga je na sveučilištu Duke čekala katedra za međunarodno pravo. Pismo pozivnice iz Djuka nije stizalo i to ga je zapravo spasilo. U travnju 1940. nacistička Njemačka napala je Dansku i Norvešku, sljedeći mjesec i Francusku i zemlje Beneluxa. Lemkin je uspio doći do Sjedinih država, ali dužim putem. Do Sjeverne Karoline i sveučilišta Duke došao je tako što je zrakoplovom došao do Moskve, sjeo na Transsibirsku željeznicu, došao u Vladivostok gdje se ukrcao na maleni brod koji je izbjeglice prevozio u Japan. Tamo se u Yokohami ukrcao na brod za Vancouver i Seattle. U Sjedine države Lemkin je ušao 18. travnja 1941. U toj će državi on stvoriti ime za zločin koji do tada, kako je to Churchill rekao, nije imao imena. I treći problem s genocidom je taj što je on postao na neki način crnom kraljicom međunarodnog prava. Dakle, ono što bi se zvalo sumu malum, najgore, ono što je prije govoreno 45. u Nürnbergu najteži oblici povređivanja međunarodnog prava ili što bi rekao Čerč, zločin bez imena. Pri čemu Čerčil zapravo naravno gotovo sigurno ne htijući, ne znajući, odgovara na formulaciju koja se davno prije iz drugog konteksta naravno gledana pojavlja kod Wittgensteina sa glasovitom zadnjom rečenicom traktata koja glasi vo Rüberman nicht reden kann, muss man schweigen. Ono o čemu se ne može govoriti, o tomu treba šutiti. Dakle, postoje neke stvari koje su jednostavno rečene toliko grozne da se o njima naprosto ne može govoriti. Dakle, to je taj zločin bez imena, nešto što je despicable, engleski termin to baš dobro opisuje, dakle neizgovorivo, nepodobno za verbalnu komunikaciju. A s time, naravno, e, ljudska svijest i pogotovo znanost i pogotovo tehnika upravljanja poslovima kako pravo određuje, ne može funkcionirati. I onda kad je taj termin konačno dobio tu sumnju titulu kraljice svih zala, Onda su počela takmičenja na liniji ko će koga optužiti za genocid, pa ispalo zapravo, a to sigurno nije bila intencija ni Lemkina, ni oni koji su sudjelovali u izradi ove konvencije Ujedinjenih nacija, dobro do toga da su ostali ratni zločini postali nekako drugorazredni, manje ozbiljni, manje teški i tako dalje. I s druge strane da su žrtve genocida smatrane privilegirani žrtvom. Iz ova tri problema se onda u daljnjim raspravama da bi se na neki način ta privilegirana pozicija, negativno privilegirana pozicija genocida zaštitila, pojavio još jedan četvrti, a to je pitanje kvantitete. Staro direktičko pravilo je glasilo da iz kvantiteta prelazi u kvalitetu u nekom trenutku i onda se postavilo pitanje, čisto akademske naravi, može li ubojstvo pojedine osobe biti element genocida? A to mora biti pitanje koje se može odgovoriti pozitivno, jer ako tomu nije tako, onda se ne radi o ljudima, nego se radi o količini ljudi. Čim kažete količina ljudi, već je jasno da su stvari otišle izvan, recimo tako, normalnog ili pristojnog raspravljanja. Dakle, svelo se pitanje na to da je odgovor bio moguć u ovim uvjetima sljedeći. Ubojstvo osobe zbog njezinog podrijetla se može smatrati elementom genocida. Ono samo po sebi naravno ne može biti genocid se radi o jednoj osobi, ali se može naknadno pokazati da je neko ubijen kao žrtva onoga što se kasnije razvilo u genocid. Dakle, jer bi inače po čisto formalnoj logici ispravo tako da ne znam, prva židovska žrtva Njemačkoj nije bila žrtva genocida i druga židovska žrtva nije bila žrtva genocida, ali od 550. nadalje se može smatrati da se govori o genocidu. Dakle, to je ono sa onim pitanjem koliko zrna čini gomilu i tako dalje. I to su doista na neki način enervantne tehnicirane igre, ali su važne da se upozori na te rasprave koje se pojavljuju lipnju 1942. Lemkin je dobio telegram u kojem je pisalo da je dobio zaposlenje u odboru za ekonomsko ratovanje u Washingtonu. Sjedine američke države ušle su u drugi svjetski rat kada je Japan napao Pearl Harbor. Nakon tog napada Njemačka je objavila rat Sjedinim državama. Lemkin je brzo saznao da je predsjednik odbora za ekonomsko ratovanje potpredsjednik Sjedinjenih država Henry Wallace. Lemkin se pripremio za sastanak. Naučio je sve o Tennessee Valley Authority, golemom energetskom projektu za koje je Wallace bio posebno vezan. Wallace je bio i tajnik za poljoprivredu u prva dva mandata predsjednika Franklina Roosevelta. Lemkin je kao seljačko dijete imao teme i za taj razgovor. Ali kada je Lemkin pokušao skrenuti razgovor na ono što se događa u Europi, Wallace je brzo izgubio zanimanje. Onda je Lemkin odlučio ići dalje i napisao je memorandum predsjedniku Rooseveltu u kojemu je zatražio da se hitno potpiše sporazum koji će zaštititi malene nacije od toga da postanu žrtve nacističke Njemačke. Douglas Irving Erickson u knjizi Rafael Lemkin i koncept genocida piše. Nakon nekoliko tjedana Roosevelt je odgovorio. Postoji opasnost u prihvaćanju takvog sporazuma, napisao je predsjednik i tražio je strpljivost. Kada je otišao iz ureda u aveniji Constitution, Lemkin je gledao automobile kako se sporo kreću, kao na sprovodu. Kako je čudno osjetiti da je tijelo živo dok duša ide prema grobu, napisao je Lemkin opisujući Washington, dok su na tisuće državnika i birokrata kretale prema svojim kućama u predgrađima kako bi popili piće i opustili se prije večere. Te noći, napisao je Lemkin, shvatio sam da slijedim krivi put. Kada su u pitanju životi cijelih nacija, ne bih se trebao oslanjati samo na državnike. Oni žive u stalnom grijehu s povješću, ali ljudi su drukčiji. Lemkin je pogledao preko puta sobe gdje su bile njegove torbe napunjene nacističkim uredbama i okupacijskim zakonima, koje je prikupio na sveučilištu u Štokholmu i u kongresnoj knjižnici. Posvuda po Europi nacisti pišu knjigu smrti s moje subraće, prisjetio se svog razmišljanja. Sada trebam tu priču ispričati američkom narodu. Rafael Lemki nije bio jedinih koji je govorio o onome što se događalo od nacista u okupiranoj Europi. Židovski bund, organizacija koja je sudjelovala u organiziranju putovanja Jana Karskog u Varšavski geto i Belzec, također je obavještavala Veliku Britaniju i sjedinu američke države što se događalo u okupiranoj Europi. Samantha Power piše. Bundov izvještaj upoznao je čitatelje s pokretnim plinskim komorama koje su vozile po poljskom gradu Helmnu i od zime 1941. do ožujka 1942. plinom ubijale u prosjeku tisuću ljudi na dan. Izvještaj je otkrio da je Njemačka naumila istrijebiti židove u Europi. Više od 700 židova već je ubijeno, milijuni su bili u opasnosti. Autori izvještaja tražili su da se zračno bombardiranje Njemačke poveže s njemačkim užasima i da se bace leci nad njemačkim teritorijem u kojima bi se njemačke građane obavijestilo o tim užasima. Zigelbojm se pojavio na BBC-u 26. lipnja 1942. kako bi izrekao istu poruku. Govoreći na jedišu, pročitao je pismo židovke u jednom getu poslano sestri u drugom getu. Moje se ruke tresu, ne mogu pisati. Naše su minute odbrojene, pišem i plačem. Moja djeca se tresu. Ako više ne budeš dobivala pisma, znaj da više nismo živi. Izvještaj bunda i pismo te žene, rekao je Zigelbojm, krik su upućen cijelom svijetu. Lemkin je 1942. počeo raditi na pojmu genocida. S tim će pojmom upoznati svijet 1944. moje osobno uvjerenje koje vjerojatno mnogi stručnjaci ne bi prihvatili, da je Hrvatskoj pravi primjer genocida bila Škabrnja, gdje je ubijeno po podacima koje su meni poznati 68 ljudi, tako što su ljudi koji su ušli u Škabrnju, teritorijalci i pripadnici Vojske Republike Srpske krajine, kako se oni nazivali, pitali po podrumima gdje su ljude nalazili, civile gdje su nalazili, što su po nacionalnosti. I onda ih ubijali vi ste imali situaciju da nekoliko desetaka ljudi ubijeno zato što su pripadali po vlastitom iskazu hrvatskom narodu. Imate sad na koncu film u Kanu koji je dobio veliku nagradu, u kojem se radi o istoj priči, gdje je ubijeno samo, po sebi zvuči grozno, 13 ljudi, ako mi sjeća ne vara, mislim da je bilo 13, u vlaku od 500 ljudi koji je stao u toj stanici u Republici Srpskoj i tih 13 ljudi je ocijenjeno kao pripadnici bošnjačke Nacionalnosti njih su izvukli iz vlaka koje staje u tom trenutku na teritoriji e, Republike Srpske u, unutar Bosne i Hercegovine i pobili To jest genocidna radnja. Je li to puno smislu reći genocid, to je drugo pitanje, ali to je ono što upućuje na problem, dakle, da se na neki način rasprava s jedne strane dala kapacitirati brojčanošću, a s druge strane njezina temeljna intencija bila čitave te rasprave, čitavog tog terminologijskog osuđivanja genocida u tomu da se štiti čovjek pojedinac i ljudi pojedinci kao osobe ako su targetirani, ako se na njih gleda, ako ih se cilja, kao pripadnike skupine. To su naprosto nekakve stvari koje treba terminologijski raščistiti da bismo se vratili na ovo bitno. Dakle, da je genocid ubijanje ljudi zbog podrijetla, da ta konvencija iz 1948. godine koji je uvijek taj jedini instrument koji imamo, vjerojatno i dovoljan po sebi, govori o četiri elementa genocida, dakle sam genocid, dakle ubijanje zbog pripadnosti, pripremanje genocida, to je dakle nešto što je politički, intelektualno i drugčije moguće. Treće, pomaganje kod genocida. I četvrto, izbjegavanje da se kažnjava sudjelovanje u genocidu, odnosno da se genocidne radnje kažnjavaju. To onda dovodi do nečega što je recimo bilo zadnjih godina u diskusiji kad je presuda Međunarodnog suda pravde o genocidu u Bosni i Hercegovini donešena, gdje se govori o tomu da je zapravo Srbija, ona se tu jedno spominje, propustila kažnjavati genocid i e, koji se dogodio, ali nije Srbija bila ocijenjena kao ona koja je za genocid odgovorna. Godine 478. prije Krista nakon invazije Perzije na Grčku, Atena je pozvala grčke gradove države, polise, da se ujedine kako bi se spremili za moguću novu invaziju. Savezu je pristupila većina otoka u Egejskom moru te gradova na njegovim obalama. Savez je dobio ime Delski, jer se njegova blagajna nalazila na otoku Delu, u svetištu boga Apolona. Savez je uskoro postao temelj atenske pomorske hegemonije. Malo je gradova i otoka oko Egejskog mora ostalo izvan tog saveza. Jedan je bio i otok Melos ili Mel u Kikladima. Biti ili ne biti član Delskog saveza nije bilo toliko bitno, sve dok nije 431. izbio rat između Atene i Sparte. Prvi je put Atena pokušala zauzeti Melos 427. Pohodni je uspio. Atena je sumnjala da je Melos uplatio novac u Spartansku vojnu blagajnu, a onda je odredila da taj otok mora uplatiti svotu od 15 talenata u Atensku vojnu blagajnu. Meloston je htio platiti i Atena je poslala drugu ekspediciju. Prije napada Atenjani su poslali poslanike Meljanima. Što su atenski poslanici rekli predstavnicima otoka Melosa, opisuje starogrčki povjesničar Tukidit u povijesti Peloponeskog rata. Ni mi sami nećemo vam doista iznositi dug govor s lijepim riječima, istoga nepouzdan o tome kako ili pravedno vladamo ili kako sad ustajemo protiv vas, jer nam činite nepravdu ali ne smatramo opravdanim da mislite da ćete nas u govoru uvjeriti ili da niste ratovali zajedno s nama jer ste lakedemonski naseljenici ili da nam niste učinili nikakvu nepravdu. Ono što je moguće treba da nastojimo postići na temelju onoga što oboje u istinu mislimo. Kao upućeni raspravljamo s vama koji ste također upućeni u to da pravda u ljudskim odnosima dolazi od priznanja. Ako je jednaka nužda na obje strane, ono pak što je samo moguće to moćniji provode, a slabiji u tom popuštaju. Predstavnici Melosa pokušavali su uvjeriti atenske poslanike da ne napadnu otok. Spominjali su i buduću nesreću i kaznu za Atenu ako ona napadne Melos. Atenjeni su hladno odgovorili. Nas ne spopada tjeskoba pri pomisli na svršetak našeg gospodstva, ako ono baš i prestane. I onda su dodali, prijetnju. Nada koja je tješiteljica u opasnosti, jednak koji se njom služe bez potrebe ako im naškodi ne uništi, ali oni koji sve svoje stavljaju na kocku upoznaju je istovremeno kad stradaju i pošto je već upoznaju ne preostaje im više mogućnost da se nje još čuvaju. Vi ste slabi, i sve vam je na kocki, pa nemojte željeti da to pretrpite. Nemojte biti jednaki većini onih koji se, premda im je još moguće spasiti se ljudskim sredstvima, kad ih u stisi ostave sve očite nade, utječu nevidljivim nadama, proricanju i proroštvima i drugome takvomu što ih pune dobrih nada uništava. Što su Atenjani napravili s otokom Melosom, Tukidit kratko opisuje na kraju pete knjige svoje povijesti Peloponeskog rata. Oni poubijaju sve melske mlade ljude koje su uhvatili, a djecu i žene prodaju u roblje. Mjesto sami nasele i pošalju kasnije 500 naseljenika. A mi imamo situaciju da je, grubo rečeno, onda se to može precizirati, genocid stariji od Mi e, u većini literarnih analiza, stručno literarnih analiza, Govorimo o državi u današnjem smislu riječi od francuske apsolutne monarhije nadalje. A sasvim sigurno genocid postoji puno ranije. Međutim, budući tada nisu bile te koncepcije dovoljno jasne, onda se doista lako razvija jedan tip shvaćanja koji je jako popularan i jako opasan, koji vidi genocid kao neku vrst elementarne nepogode. To ide čak i dalje. Vi ćete recimo čuti da eh, u Bosni i Hercegovini često kažu i onda je zaratilo. Ono bezlično se došlo do poplave, do potresa, do rata i tako dalje. S time da za razliku od poplave potresa, e, rat je netko izazvao, nije nastao tektonskim poremećajima. Kad dolazi do sukoba različitih političkih zajednica, recimo polisa u ovom grčkom smislu, onda imate u klasičnom primjeru Meljana, ima jako dobra analiza profesora Karl Heinza Folkmana Šluka baš o tomu, koji upućuje na Mešluk na razgovor Atenjana i Meljana, koje Meljani pokuša argumentirati zašto Atena njih ne bi trebala napasti. I Atenjani stalno govore mi nemamo o tomu što raspravljati, mi su toliko jači ili ćete se pokoriti ili ćemo sve pobiti. Na koncu oni su se odbili pokoriti, oni su ih sve pobili, barem sve muške. O tom nema spora. To što su pobili sve muške opet indikativno zato što se 2000 godina nakon toga na sadašnjem haškom suđenju generalu Krstiću zbog genocida kao argument obrane pojavila to da su srpski vojnici ubijali samo muškarce, pa se ne može reći da je riječ o genocidu. Pri čemu genus znači rod, a rod ima i ovo drugo značenje, muški i ženski rod, s jedne strane, s druge strane, ponavljam, prvi genocid koji se gotovo uvijek spominje i upravo taj koji e, govori o atenskom masakru, evo da se sad, e, recimo tako, neutralno izrazim, nad Meljanima, i koji je onda doveo do toga da su pobili svo muško stanovništvo. Ono opet, čak i tehnički gledano, pogađa i e, samu odrednicu genocida, jer se recimo govori o tomu da je genocidna radnja i pokušaj onemogućavanja života pripadnika neke zajednice, otimanjem djece, sprečavanjem rađanja i tako dalje i tako dalje. ono što sad protiv Putina koristilo u Ukrajini kao genocidna radnja odvođenje, otimanje djece iz Ukrajine. A grubo rečeno, ako ubijete sve muškarce, onda ste onemogućili da se jedna zajednica čisto fizički reproducira, pa i u tom smislu bi to potpadalo pod odrednicu genocidu i na koncu to je završilo tako da je Krstić osuđen, ali je interesantno kako se stvari s povijesti jednostavno zanemaruju, zapostavljaju, zagube pa se onda kaže, evo gledajte, ovdje se radi samo muškima, dakle to ne možemo smatrati pravim genocidom i nećemo o tom onda ni pričati, jer se e, nije, nije ubijena ni jedna žena, jer su pazili da muškarci bio uglavnom iza, iznad 15. godine ili 16. tu je bilo raznih interpretacija. Nakon što ovim mlađima postoje one grozne slike, general Mladić ne preponudio sladolet i malo ih smirivo i rekao će biti sve u redu, a onda su ih popili. 14. ožujka 1921. godine u Berlinu mladi 24 godine star armenac Sog Homon Tehlirijan prišao je sleđa čovjeku u teškom sivom kaputu, prislonio mu pištolj u stražnji dio glave, povukao okidač i povikao ovo je osveta za smrt moje obitelji. Čovjek kojemu je pucao u glavu bio je Talat Paša. Za vrijeme Prvog svjetskog rata on je bio ministar unutarnjih poslova Osmanskog carstva i ključan za organiziranje protjerivanja i ubijanja na stotine tisuća armenaca. Zato je atentator povikao one riječi u trenutku kada je ispaljivo hitac u glavu Talat Paše. Kada je u novinama pročitao vijest o atentatu, Teklerijan je odmah uhapšen, Rafael Lemkin, tada mladi student na sveučilištu u Lvovu, upitao jednog od profesora zašto Talat Paša nije uhapšen za svoje zločine protiv Armenaca. Profesor je odgovorio nema tog zakona prema kojemu bi on bio uhapšen. Lemkin je onda profesora upitao, zločin je kada Tehlirijan ubije čovjeka, ali nije zločin kada njegov tlačitelj ubije više od milijun ljudi. Lemkin će cijeli život posvetiti tome da se stvori zakon po kojemu bi se ljudi poput Talat Paše mogli osuditi za svoje zločine. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Stela Keleš, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.